Brīt, kā jūs jūtaties šodien? Labi. Es arī jūtos labi. Es pateicos Dievam, ka es varu būt šeit, ka es varu stāvēt jūs priekšā. Un šodien braucot, es klausījos Kristīgo radio. Kāds mācītājs vienkārši nolasīja vienu rakstvietu no psalmiem. Tas man ļoti uzrunāja un Es gribētu dalīties ar to ar jums. Un, un tiešām um, es gribētu, lai jūs tiešām atveriet savus sirds Dievam, lai jūs atveriet tiešām savus prāts un atdodiet viņam visu, jo mēs šeit esam nākuši, lai slavētu savu Dievu, mūsu vareno Dievu, mums taču ir varens Dievs, vai ne? Mums nav kaut kāds nonīcis Dievs, kaut kāds tāds un nekāds. Kaut kādu, tad, kad mēs esam grūtībās vai kā, Dievs, kur tad tu esi, bet Dievs ir varens, tad, kad tu esi priecīgs, tad, kad tu esi bēdīgs, tad, kad viņš redz tavu sirdi un viņš zina visas lietas. Un tāpēc nolasīšu 103. psalmu. Sākumu no, no pirmā Dāvida psalmas. Teici to kungu, man dvēseli un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teici to kungu man dvēsele un neaizmirsti, ko viņš tev labu darījis. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāba tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlistību. Viņš bagātīgi iepriecina tevi vecumā ar svētīgām dāvanām, tā kā tava jaunība atjaunojas kā ēglis. Tas kungs piešķir taisnību un tiesu visiem abēdinātajiem. Es gribētu teikt tev šodien, es nezinu, kā tu jūties, vai noskumis, vai priecīgs, vai bēdīgs, vai, vai tev ir kas uz sirds, bet es, es tev varu droši teikt vienu, nāc pie tā kunga, nāc pie Jēzus, viņš redz tavu sirdi, viņš redz tavas grūtības, tavas nevarēšanas, tavas bailes vai tavas visas tavas lietas. Vienkārši sauc uz Dievu. Sauc Jēzus, nāc manā dzīvē. Jēzus grib piedzīvot tevi. Mēs varam slavēt savu Dievu, savu radītāju, savu mīlošo Dievu. Mums nekā nebūtu bez viņa. Kur mēs būtu? Es tev gribu iedrošināt, ja tu šodien vēl nepazīsti Jēzu, vienkārši sauc uz viņu. Viņš tev var palīdzēt. Viņš tev dāvās mūžīgo dzīvību. Es jūs palūkšu, piecelsimies un lūksim Un es iedrošinu jūs, ka jūs varat slavēt Dievu no visas savas sirds, ar visu, kas jums ir, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli. Atdodiet viņam visu, kas jums ir. Un jūs redzēsiet, kāds ir mūsu Dievs. Dievs, tiešām mēs pasakamies Tev par šo dienu, par šo rītu, ka mēs varam nākt šeit, ka mēs varam būt Tavā klātbūtnē, kungs. Tiešām, Jēzus, mēs lūdzamies, Dievs, pēc tavu spēku. Mums vajag tevi, kungs. Mums vajag tevi, Jēzus. Mēs nevaram bez tevis. Dievs, tu redz mūsu sirds, tu redz mūsu grūtības, Dievs. Tu redz tēvs mūsu vainas, tu redz mūsu grēkus, kungs. Tiešām mēs nākam tavā priekšā, Dievs. Tādi, kādi mēs esam. Ar visām savām grūtībām, ar visiem saviem grēkiem. Kungs, un mēs noliekam tos tavā priekšā. Dievs tiešām šķīst mūs, tīr mūs. Mēs gribam būt Tev tīkam. Kungs tiešām. Paldies, ka Tu esi liels un varens. Paldies, ka Tev ir dzīvība. Kungs tiešām mēs gribam slavēt Tev. Mēs gribam pateikties Tev šajās dziesmās, Dievs. Tās nav tikai dziesmas, kungs, bet tas nāk no mūsu sirdīm, Dievs. Tiešām Tēvs pieņem mūsu mūsu lūpa augu, Dievs, pieņem, kungs, pieņem mūsu sirds. Paldies Tev, Jēzus, lai viss gods un slāv Tev, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Teiciet to kungu visas tautas, Slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa vārenības, žēlastība pār mums. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa vārenības, žēlastība pār mums un tā kunga uzticībā un tā kunga uzticībā un tā kunga uzticība paliek mūžīgi un tā kunga uzticībā un tā kunga uzticībā un tā kunga uzticībā un Tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Teiciet to kungu visās tautas, slavējiet viņu visās tautas, jo pilna viņa vārenības žēlastība pār mums. Teiciet to kungu visās tautas, Slavējiet viņu visas tautas, jo pilna viņa varanības, žēlistība pār mums. Un tā kunga uzticība un tā kunga uzticība un tā kunga uzticība paliek mūžīgi tā kunga uzticībā un tā kunga uzticībā un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Saucam, saucam, halleluja, saucam, halleluja, saucam, halleluja. Viņam mūžīgi saucam saucam, aleluja, saucam, aleluja, saucam, aleluja, viņam mūžīgi. Aleluja. Varens, esi tu Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visuma plašumā un raugos ūdens dziļumos. Viss radīts par godu tev arī es. Tavā līdzībā piedaru tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slāvā. Tava godība man svārīga, Tava klātbūtne man dārgā. Tu esi Dievs, viss gods un slāva Tev. Tu esi kungu kungs, sākums un gals. Tik tevi vien es slavēšu un dziedāšu, par taviem darbiem dziedāšu, tavi lēšu. Dziedam, cik varams. Cik varams, esi tu, Dievs, manā sirdī mājo tu. Es vēros visuma plašumā, un raugos ūdens dziļumos, viss radīts Par godu Tev arī es Tavā līdzībā piedaru Tev, slavēju Tevi, tikai Tev viss gods un slāvā. Tava godība man svārīga, Tava klātbūtne man dārgā. gods un slāva Tev, Tu esi kungu kungs, sākums un gals, tik Tevi vien, slavēšu, godināšu, par Taviem darbiem dziedāšu, gavilēšu. Tava godība Tava godība man svārīga, Tava klātbūtne man dārga, Tava godība man svārīga, Tava klātbūtne man dārga. vadītājs, mans mīļais, esi tās.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 Mans mīļais debesu tās, par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, mans mīļais debesu tās. Slavēts lai tā tavās, kas valdā mūžīgi, debes un zemes radītājs. Mans mīļais debesu tās, slavēts lai tavās, kas valdā mūžīgi, zemes vadītājs, mans mīļais debesu uzlūko mani, tev vēlos līdzīgāks kļūt. Ņem manu sirdī, jo tu vien zini, kas tajā mīt. Pēc tevis es tiecos, brīvs topu gaismā tavējās tik vienu es lūdzos, Tev vajag augt, bet man iet mazumā. Kungs uzlūko mani. Kungs uzlūko mani. Tev vēlos līdzīgās kļūt. Ņem manu sirdī, jo Tu vien zini, kas tā jāmīt. pēc tevis es tiecos, brīvs topu gaismā tāvējā. Tik vienu es lūdzos, tev vajag augt, bet man iet mazumā, jo tu vien esi Dievs, mans tēvs, tikai tevī mana cerībā. uzlūko mani, Tev vēlos līdzīgāks kļūt. Ņem manu sirdī, jo Tu vien zini, kas tājā mīt. Pēc Tevis es tiecos, priekš topu gaismā tāvējās tik vienu es lūdzos, Tev vajag augt, kad man iet mazumā, jo Tu vien esi Dievs, mans tēvs, tikai Tevī mana cerībā. Tu vien esi Dievs, mans tēvs, Tevī brīvībā. Tu vien vienkārši pacelsim savus balsus, pateiksimies Dievam par to, ko viņš ir darījis. Pienes savu upuri, pienes savu pateicības upuri sirdī, lai vislabāk vienkārši pacel balsu. Jo neizteikts vārds nav vārds. Vienkārši izsaka savu pateicības vārdu šodien savam kungam, savam glābējam, izsaka to. Lai viss apkārtējie, lai viss gan gaisma, gan tums redz un dzird. Tavu pateicību kungam šodien, šajā rītā. Halleluja, Dievs. Mēs Tev pateicamies, Dievs. Par Tavu pestīšanu, kas nav mainījusies, Dievs. Kungs, kas nav mainījusies, Dievs, kas nepaliek vāja vai kas nav kā baterijas, kas vienkārši beidzās, kam zūd spēks vai kā benzīna bākas iztukšojās, Dievs, bet ka Tavu pestīšanu un Tavu patiesību, Tu, Kungs, Dievs, es neizsmeļams. Halleluja, Dievs. Pateicamies Dievs Tev. Pateicamies Dievs, ka mēs Tavu vārdu varam piesaukt Dievs nevis zaimojot, bet pielūgsmē un svētumā Dievs. Un mēs varam pacelt savus sirds un savus balss. Mēs varam teikt, Tu esi vienīgais dzīvais Dievs. Nav neviena cita, kungs. Halleluja, tā ir patiesība, kas mājo mūsu sirdīs. Mēs pat to Tev pateicamies, Dievs. Kungs, Dievs, ir tik daudz cilvēku, kas piesauc viltus Dievus, Mēs piesaucam Tevi, patiesais dzīvais Dievs, Jēzu Kristu. Slavu Tev, kungs, ja Tu neesi mīris, Tu neesi kapā palicis, Tu esi augšām cēlies un Tu esi dzīves, kungs. Kungs, šis lieldienas, ko mēs svinam vienreiz gadā, mēs arī svinam šajā rītā, Dievs. Kungs, Kristus augšām celšanās svētki, kungs. Tu esi augšām cēlies un Tu esi dzīves. Mēs Tev pielūdzam, mēs Tev slavējam, Dievs, mēs Tev pateicamies, Dievs. salta, ó Deus. piecelties, mīļais Dievs Tēvs. Paldies, ka Tu esi mīlošs Tēvs. Paldies, ka Tu esi ar mums. Paldies, ka Tu mājo pie mums, Dievs, svētais gars. Tiešām liels, liels Tev paldies. Varnais Dievs un lūdzu palīdz, kad mēs Tavu bērnu tiešām esam ar Tavu vārdu piesūcināti, Varnais Dievs, ar Tavu dzīvības vārdu. Mums. Paldies Tam, Jēs Dievs. Paldies, ka varējām dziedāt. Paldies, ka Tu mums esi devis balsis. Paldies par latviešu valodu. Paldies Tam, Jēs Dievs, par talantiem, ko Tu esi devis. Eh, paldies Tam, Jēzus Dievs. Mums patīk pacelt balss Tev, Tev par godu, patīk Tevi slavēt. Jēzus Dievs, un mēs varētu par visām lietām mūžīgi pateikties, ko Tu dari mūsu labā. Paldies Tev, Kungs, vēlreiz un vēlreiz. Amen. Labrīt! Labrīt! Labrīt. <laughs> <laughs> Pirms es došos pie vārda, es gribētu aicināt kādu cilvēku. Mūsu vidū ir ciemiņi no Norvēģijas. Un uh, tas ir brālis Jans Eriks. Uh, ļoti priecājos tev redzēt. <laughs> un viņa ģimene šeit. Es varbūt aicināšu, Jan, kam? Say some words to us. <laughs> es varbūt pārtulkošu vienkārši... Nāciet. <laughs> Šie cilvēki ir no Norvēģijas un viņi mīl kuldīgu. Ļoti. Hello. Yes. Hello. Hello. Hello. Um, but um, I'll translate, I'll say and then I'll translate to you. Yeah? Yeah, okay. Viņi unikāli no Norvēģijas pilsētiņas un viņi mīl kuldīgi. Un uh, tieši kuldīgi. Un tā, uh, ļoti bieži brauc šeit, ļoti bieži devaņģēlī vēsti, un viņiem ir sirdī šī pilsēta. I'm um, just saying that you are from Norway, and you love Kuldiga. <laughs> you have come here many times, and you have preached the gospel here, and you have brought so many things here. So just wanted to say, ask you to say something to us. Yeah. Yeah, maybe maybe Leva should translate because we are a couple, you know. <laughs> yeah, yeah. we are a couple. Yes. Yeah, we are. <laughs> okay, Matthias? Yeah. She takes it. Yeah. Well, to be honest, I'm a little bit ill today and have been for some days, so I haven't prepared anything. Eh, Maybe the Holy Spirit has prepared something. Eh, but we have been here since 1993. Bet mēs esam šeit kopš 1993. gada braucam uz šeieni. And it's always good to be here. Un vienmēr ir brīnišķīgi būt šeit. Um, I had um, miss. Uh, I had. I thought Ma Mattis would tell us to say something. I uh, must admit. man likās, ka nelikās, man. Uh, sorry. I, I thought Mattis would ah. ask us to say man something. Man likaska likās, liks mums kaut ko teikt. Um, last time we were here, we have been here once on a Friday night some years ago. You remember? Mēs bijām šeit kādu reizi Gads atpakaļ piekdienas vakarā. My daughter was playing together with me a song on the flute. Uh, mana meita spēlēja uz flautas dziesmu kopā ar mani. She is at home in Kuldīgā. <laughs> viņa ir šobrīd mājās Kuldīgā. Because she is ill as well. Jo viņa jūtās arī apslimusi. But I wondered, um, can I play that song on that piano? Vai es varētu tagad uzspēlēt uz klavierēm to dziesmu, ko es toreiz spēlēju? Because I want to say something about heaven. Jo es gribu pateikt kaut ko par debesīm. Uh, the song, you know it, because I know you have it here, Debesis um, ir tu buklat. Es zinu, ka jūs to dziesmu zināt. And that's made of our friends. Un uh, tas ir priekš mūsu draugiem. Who have been in Norway many times. Kas ir uh, Norvēģijā bijuši pie mums daudz reizes. And if you want, before I say more about heaven, Un you ja can close your eyes and maybe you can get a kind of heavenly feeling. Un pirms es spēlēju, varbūt aizriet acis, lai jūs sajustu uh, debesis. Or sing if you want. Vai arī dziedat kopā ar mani. Música laika, tad eh, sludināja mācītāji, ka Jēzus nāks atpakaļ drīz. Uh, even Paul thought that um, Paulus, Paul thought that Jesus would come back in his living time. Pat, pat uh, eh, Pāvils uh, Bībelē saka, ka Jēzus nāks atpakaļ tad, kad uh, viņa dzīves laikā. But when we see what happens around the world, Bet tad, kad mēs redzam, kas notiek apkārt pasaulē šobrīd, we see that uh, Jesus comes soon back. Es, man tiešām tā liekas, ka Jēzus nāks drīz. Uh, we don't have we have nothing to fear. Mums nav kā jābaidās. Because uh, I'm so lucky. I know some missionaries in China and India and, and Asia especially. Es zinu uh, dažus misionārus Ķīnā, Indijā un uh, Āzijā. and they say that those who really are um, persecuted, they can feel Jesus so strong in their hearts that they have they don't fear anything. Un, uh, viņi ir stāstījuši, viņi ir liecinājuši, ka uh, tad, kad viņiem uh, viņus vajā, viņi sajūt Jēzu tik ļoti, ļoti stipri savā sirdī, ka viņiem tiešām viņiem nav nekādas bailes, viņi neizjūt bailes tajā brīdī. And in the Bible we see that everyone who really lives for Jesus will be persecuted. Un mēs zinām, ka tie, kas tiešām seko Jēzu, mēs tiksim kaut kādā ziņā vajāti. So we will, we will have hard times in the last days of before Jesus comes. Un mums būs grūti laiki eh, pirms Jēzus nāk pēdējās dienās. But we have nothing to fear. Bet mums nav jābaidās. Just one important thing. Just one important thing. Tikai ir viena ļoti īpaši svarīga lieta. We have to live close to Jesus. Mums ir jādzīvo ļoti, ļoti tuvu Jēzuma, kopā ar Jēzu. One pastor in a, uh, in a church in our town told once that if you live 95% of Jesus, you really have a problem. Eh, Kāds mācītājs manā eh, pilsētā saka, ja jūs dzīvojat 95% ar Jēzu, jums tiešām ir problēmas. Because the five lies, last percentage is really a problem for God. Jo tie 5% Dievam ir problēma, viņam ir grūtības ar tiem 5%. And just as you know, I'm talking just as much to myself as to you. Un es runāju to attiecinu gan uz sevi, gan jums. But if we give 100% to Jesus, we will have a wonderful, not easy, but wonderful life. Bet ja mēs dodam visu 100% Jēzum, mums būs brīnišķīga dzīve, ne viegla, bet brīnišķīga. Full of joy, pilna ar prieku, full of happiness, ar uh, Yeah. Hallelujah. <laughs> Hallelujah. Yeah. But full of problems as well. Un arī pilna ar problēmām. But we have nothing to fear. Bet mums no kā nav jābaidās. But every day we must be ready for Jesus coming back. Jo katru dienu mums ir jābūt gatavam, ka Jēzus var atnākt. He will not come back today or tomorrow. Uh, he, jūs, you? he will not come ah. back today or tomorrow. Viņš neatnāks, eh, viņš var neatnākt ne šodien, ne rīt. But I will be surprised if all of us die a natural death without before Jesus comes back. Bet es, es būtu pārsteigts, ja mēs te visi nomirtu dabīgā nāvē pirms Jēzus But the point is, live 100% for Jesus. Tāpēc jādzīvo 100% Dievam. That's, that's my message to you and to myself. Tā ir man vēsts jums šodien un man pašam arī. One more thing, if I leave this service before Martis is ready, it's not because I don't like him. Eh, un arī tas, ka es, ja es pametu šo dievkalpojumu pirms Matīs beidz sludināt, tas nav tāpēc, ka man nepatīk. But it's to saka. see my daughter who is alone. <laughs> Bet uh, man ir jāaiziet pie meitas, jo viņš šobrīd ir viena pati dzīvoklī. So it's no protest. Tā kā tas nav nekāds protests solis no manis, ja es aiziet dievkalpojumu laikā projām. <laughs> um, at last we will sing a song for you in Norwegian. Mēs arī jums tagad uh, gribam nodziedāt kādu dziesmu norvēģiski. It's the Lord's blessing. Tā ir Dieva svētība. Um, We have often been singing that in Latvia. Mēs bieži šo dziesmu dziedam Latvijā, kad esam šeit. And it's so strange because we sing a lot of songs in Latvian, but when we are here, they ask, "Oh, can't you sing the Norwegian blessing for us?" Mēs bieži dziedam ar, ar um, cilvēkiem šeit Latvijā un arī latviešu dziesmas, bet viņi vienmēr saka, vai jūs nevarat to norvēģu svētību dziesmu. And I'm organist in a church. We have we. Uh, uh, at the end of the service, we always sing this every Sunday. Un, uh, katru baznīcā uh, beigās mēs šo dziesmu dziedam. The only one who don't sing is me because I'm playing and it's un, uh, difficult to sing at the same time. I hope they remember the text. Es ceru, ka viņi vārdus. The Lord bless you. Lai, lai Dievs jūs svētī. Hallelujah. Prieks jūs redzēt visus. Kādu jau esam redzējis, kādu vēl nē, bet prieks, prieks būt mājās. Un, um, ja jums ir bībeles, atveriet 1. korentiešu 10. nodaļu. 1. <coughs> Māri, tev būs privilēģija izdomāt nosaukumu šim sprediķim. <laughs> Bet, um, ja tā godīgi, es um, šo vārdu es ļoti negribu, lai viņš vienkārši šeit svētdienā paliek un pēc tam ir YouTube, bet es gribu katram vienam jums šeit, lai jūs paņemat šo tā ritīgi līdzi. Un, jo šis nav vārds, ko es tā kā baigi izdomāju, šis ir vārds, kur es paš, pašu mana dzīve, šis, šī vieta un šīs lietas, par ko es runāšu, man ļoti, ļoti pašu maina. Un, ja godīgi, tas ir palicis kā tāds filtrs, caur ko es ļoti sev filtrēju un pārbaudu un meklēju un uzdod Dievam jautājumus. Un uh, jebkurā sfērā vai kāda no šīm piecām lietām, par ko es runāšu, nav manā dzīvē. Un uh, es ļoti nevēlos, es arī gribu, lai šis vārds jums paliek uz dienām, uz priekšu, un lai jūs domājat un meditējat par šo. Lai jūs domājat, lai jūs, ja jūs skatāties savās dzīvēs un uzdodat sev šos jautājumus, un gan kā kristiešu dzīvē, gan arī kā mūsu draudzes šeit kuldīgā dzīvē, lai mēs redzam, lai mēs filtrējam, lai mēs nebaidamies arī kādas lietas saukt vārtā, pēc tam, ka būsim dzirdējuši šo vārdu, lai mēs nebaidamies, ja viņas ir mūsu dzīvēs, ja viņas ir mūsu vidū, ka mēs tās saukt vārdā, ka mēs meklētu viņas, lai viņas pazust, lai viņas izgais no mūsu dzīvēm. Amen. Un uh, tas, pa ko es gribu runāt šodien, ir uh, nu, būtībā mēs skatīsimies pirmā korintiešu nodaļa, es izlasīšu no 10. No de, 10. nodaļa no 1. līdz 11. pantam. Brāļi, es gribu jums atgādināt, ka mūsu tēvi ir visi bijuši apakš padebeši un visi gājuši cauri jūru. Un visi padebesī un jūrā uz mūzu kristīti, un visi baudījuši to pašu garīgo barību, un visi dzēruši to pašu garīgo dzērienu, jo tie dzēri no garīgās klins, kas tiem gāja līdz, bet šī klins bija Kristus bet uz lielāko daļu no viņiem Dievam nebija labs prāts, tie ir izdeldēti tuksnesī. Tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, lai mēs neiekārojam ļaunu, kā tie darījuši. Netopiet arī par elku kalpiem, kā daži no tiem, kā ir rakstīts, tauta apsēdās ēst un dzert, un tad piecēlās un sāka diet. Arī ne, nepadosimies netiklībai, kā daži no tiem darījuši, un krita vienā dienā 23 tūkstoši. Nekārdināsim to kungu, kā daži no tiem darījuši, un gāja bojā čūs, no čūskām nekurniet kā daži no tiem, kur kurnējuši un maitātāji nomaitāti. Un viss tā, tas viņiem noticis zīmīgā kārtā un ir rakstīts par brīdinājumu mums, kas esam nonākuši pie laika beigām. Divas reizes parādās šajā vietā um, 6. pāns un 11. pāns, tas ir noticis mums par brīdināšanas zīmi, 11. pāns, un viss tas viņam noticis zīmīgā kārtā. Uh, um, par, brīdinājumu, par, par brīdinājumu mums. Ļoti daudz cilvēku meklē zīmes un brīnums uh, no Dieva, bet maz cilvēku, kas meklē zīmi, paties zīmi un Dieva vārds, ko māc par zīmēm. Šī viena no zīmēm, tātad tas ir kā zīmoks, tā ir tāda zīme mums, kas esam pilnu laiku, tātad, nu, pie pēdējiem laikiem. Tātad pirmā lieta, viss šie notikumi, kas ir notikuši, uzreiz ir pateikt, tas ir mums par brīdinājumu mums par zīmi. Tā zīme ir, ir tāda, kā var teikt, uh, nu, zīme tas ir var ceļzīme vai, vai, vai zīme, tas ir pirms kaut kāda notikuma brīdinājums. Nu, tas ir reāla zīme. Nu, ja, tas nav tāds, varu izlasīt un varu neņemt vērā, tas ir jā, izlasīt un jāņem vērā, jo tas ir par brīdinājumu. Kas ir vārds brīdinājums? Zinat, tas ir brīdinājums tas ir no, pievērst tev uzmanību, pievērst man uzmanību uz kaut ko, kas ir svarīgs, kas notiks, kas ir. Un uh, es meklēju <laughs> savu zīmi, es meklēju zīmi. Un šī viena no zīmēm, ko Dievs man parādīja. Un uh, mēs uzreiz varu pateikt, es gribu pateikt to, ka lai vai kur tu esi savā dzīvē šajā brīdī, Dievs var ienest pārmaiņas tāds, ka tu pat gaidīt nevar. Un es esmu tā liecība. Un, jo pirms es braucu uz ASV, es nezināju, es nedomāju, kā var man dzīve izmainīties vai kaut kas var mainīties. Tie šķiet bija vienu tie paši duļķainie ūdeņi, kas man apkārtnē visu laiku bija manā sirdī attiecībās pret Dievu un attiecībās pret Dievu lietām. Un es nezināju, kā tas, vai vispār iespējams svaigu ūdeni iegūt, vai iespējams mā, izmaiņas manā dzīvē. Un es jums varu pateikt, ka ir, jo Dievs ir varens Dievs un dzīves Dievs. Un tas, kā viņš spēja mainīt, tas, kā viņš to veco vīnu var mainīt pret labo jauno vīnu, To viņš tikai var izdarīt. Un es gribu iedošanāt, ka ja kādas lietas ir kā, lai kā tavā dzīvē tas ir, tev var ienākt izmaiņas un tu vari dzīvot patiesu, svētu, šķīstu, nodot dzīvi Dievam. Tu vari. Par ko šeit runāts? Pirmkārt, nedaudz vēsturi. Šeit runa par Izraēlu tautu. Un, uh, ja, tu, ja tev patīk grāmatas lasīt, es iesaku tev izlasīt pirmās piecas mūsu grāmatas. Tās ir pirmās piecas grāmatas Bībelē. Kādu lietu varbūt nesapratīs, neiedziļinies, ja tu nesaprot, bet izlas kā vēstures notikums, izlas, kas notika, jo tur ir brīnišķīgs stāsts, un tur ir stāsts par Izraēlu tautu, par to visu, kā viss sākās. Gan par radību, protams, ir stāsts, gan par notikumiem pašā pasaules sākumā, bet ir ļoti daudz materiāla šajās grāmatās tieši par Izraēlu tautu. Un uh, visi tie notikumi, un tur bija tauta, kur bija verdzībā Ēģiptē, jūs zinat, ja, mēs tie, kas esam lasījuši. Dievs viņus brīnišķīgā veidā uzceļot mūsu, brīnišķīgā veidā izved no verdzības. Tā, ir, tas ir bilde par attēls, par pestīšanu no grēka. Viņš tiek izvests, viņi brīnišķīgā veidā tiek atbrīvot. Viņi iet tūkstnesī, tūkstnesī viņiem bija jābūt divas nedēļas. Divas nedēļas viņam bija jābūt tūkstnesī, tā daudz, nu, bībeles skolāri saka. Maksimums viņam vajadzēja, lai iziet caur tam tūkstnesim divas nedēļas. Viņi tur pavadīja 40 gadus. 40 gadus, divu nedēļu lielā attālumā. Iedomājieties, tas ir mazā, vienkārši, tas var teikt, viņi tika, <laughs> viņi riņķoja vienkārši par intai tūkstnesī un netika no viņa ārā. Netika tūkstnesī. Un jo tūkstnesim cauri viņiem bija jāaiziet, viņiem bija absolūtā zeme, ko Dievs pirms viņa gāja, viņiem jau bija paredzējis un solījis. Ir absolūtā zeme, kur mums bija jāiet. Viņiem bija jāaiziet ātri caur tūkstnesim divu nedēļu laikā. Un viņi vienkārši un neiegāja viņa absolūtā zemē, izņemot divus cilvēkus, Jozo un Kalebu. Divi cilvēki. Pārējā visa tauta, kas iznāca no Ēģiptes, nomir tur pat tuksnesī. Cits saka, viens miljons bija, divi miljoni, trīs miljoni. Nu, varēja, cik daudz bija tauta, cik bija liela Izraela tauta tad. Nu, teiksim, miljons. Zinu, mēs miljonus cilvēku tuksnesī nomira izņemot divus, ja, divus cilvēkus ar viņu ģimenēm. Divu nedēļu gājien, gāja 40 gadus, vesela paudze nomira. Un kāpēc? Un nu, šeit mēs varam redzēt piecas lietas, pieci iemesli, kāpēc viņi nomira tuksnesī. Sastajā pantā. Kas tās piecas ir? Ļauna iekārošana, tātad iekāre – 7. pantā elku kalpība, 8. pantā netiklība, 9. pantā dievu kārdināšana un 10. pantā kurnēšana. Iekāres, elku kalpība, netiklība, dievu kārdināšana un kurnēšana. Piecas lietas. Un uh, par apsolīto zemes gribu pateikt – Ziniet, tev ir apsolītā zeme. Pasaka kaimiņiem, tev ir apsolītā zeme. Tev ir zeme, ko Dievs tev ir apsolījis. Šito mēs nedrīkstam ignorēt vai izlikties, ka nē, Dievs tev ir apsolījis apsolījums tev. Un, ja godīgi pa apsolīto zemi, tā bija fiziska zeme Izraela tautai, uh, Bet manuprāt, mums kā kristiešiem tas ir maksimālais potenciāls, ko Dievs ir vēlējies no tavas dzīves. Tā ir absolūtā zeme. Tātad to, kāpēc tu esi dzimis, kāpēc Dievs tevi glābs, kāpēc tu esi šeit uz pasaules, un ne tikai pat, pat neticīgiem, tu esi dzimis šai pasaulē, Dievs vēlas tev pestīt. <laughs> Bet Dievs ir paredzējis, ir paredzējis tev kādam mērķim, kādam notikumam, vienalga, lai kas tas ir. Tā ir tava absolūtā zeme. Tas ir tavs potenciāls, tas ir tas, ko tu vari pienest, tas ir tas, kas, kas tu esi. Un ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz cilvēku ir tādi, kur nesasniedz šo potenciālu. Jo redziet, tas nav par vietu, kur tu esi. Tava absolītā zeme nav Florida, ja? tava absolītā zeme nav tur, mm, nezinu, Havaji vai laba saulaina mm, pludmala. Ja? Tava absolītā zeme patiesībā ir tavs raksturs Dievu priekšā. Tas, ko es esmu sapratis, Ka netik daudz vieta, ka tā ir mans stāvoklis Dievu priekšā, cik ļoti Dievā es esmu, kā brāls teica, vai es esmu simtprocentīgi Jēzu un Jēzum paklausīgi dzīvi dzīvoju. Par to vēl var diskutēt, kas tā apsolītā zeme, kādam tā ir. Nu, tas, es domāju, tas ietver arī būt kādā, nu, piemēram, par firmas vadītāju, vai tas var iekļaut arī būt mācītājiem. Tas var būt, tas var būt, būt daudz bērnu mammai, vai vienkārši mammai, vai, vai būt ģimenes galvai, tēvam. Tas ir dažādas lietas, tas arī var iekļaut. Bet, manuprāt, ne, ne tās lietas ir galvenais apsolījums, apsolītā zem mums, bet mums būt piepildītiem Dievā un viņam piepildīt mūs, mēs, kas esam pilnībā piepildīti viņā, simtprocentīgi. Un ļoti daudz cilvēku nesasniedz savu maksimālu potenci, potenciālu. Jo redziet, uh, Uh, pilna pasaule. Mums ir, uh, man māmai, mā, brālis ir, bija. Viņam, uh, viņš bija zelta rokas uz celtniecību. Vienkārši tas, ko viņš spēja izdarīt ar vienkārši ceļot mājas ar ķieģeļiem, ar cementu, ar koku, ar metālu, viņš varēja uzcelt māju viens pats. Un tādas mājas, pa ko visiem elpas aizrāvās, viņš, bija, viņš varēja šķūnu uzcelt, garāžu uzcelt, viņš varēja vienalku uzcelt, viņam bija zelta rokas uz to. Uh, Es katru trešo naglu nosiču čību, bet viņš varēja pilnībā, viņš varēja, nezinu, viņš bija mirt nu, tāda cilvēka. Bet viņš nomir 33 gados. Alkoholīts nodzēries. Ja alkohols bija viņa dzīvē. Sākumā patika balīts un pēc tam palika par verdzību reāli, viņš nomir alkoholīts. Un viņā visu laiku bija iekšā, tas, tas varēja redzēt, ka viņu visi gribē, kas vien grib cēl mājas, viņu meklē kā ar, <laughs> meklē viņu visu laiku tajā rojenā, kur, nu, no pilsētas, kur mēs esam. Un kad ar viņu runāju, es atceros, ka viņš bija dzīvs, es zinu, ka viņš ir pie Jēzus, jo viņš tikko pirms nāvas atgriezās, pieņēma Jēzus. Un tiešām viņa dzīve izmainījās, bet vienkārši viņš tā kā kraukuļi apkārt, viņam bija visi tie dzērāji, kas viņu vienkārši parāva apakaļ, un vienkārši viņš jau bija savu veselību nodzēris. Un tāds pats ir arī vecstāvs, kurš nav īstais mans vecstāvs, bet mans vecmāmas dzīves biedrs. Uh, Un viņš arī, viņš ir bijis, izrādās, viņš armijā, Krieva armijā, Sibīrijas kaut kādu pulks vadīs, un viņš ir lielā rangā bijis augst cienīts, un viņš ir ļoti liels panākums, viņš tur, ko tur ir novērs divreiz, ka bija, laikam viņš stāstīs ja tos stāsts, ka divreiz ir zemūdens pavērsušās kļūdas pēc nepareiz dieg, nu tās te koordinātas paņēmas un šāvušas pašu bāzi, gribēja šaut raķis, nu mēģinot kaut kā tur Viņš divreiz to ieraudzīs un novērsts, viņš ir atbalvots. Un viņš visu laiku par to stāst, bet kas viņš ir? Viņš ir alkoholiķis, nodzēries mājās, totāli lupat, es varu teikt. Viņš nav nekas, viņš ir savu mūžu vienkārši dzēris un dzēris un dzēris un dzēris. Un tā viņš sāka dzert, viņš pazaudēja, viņu izmet no armijas dēļ dzeršanas, dēļ dzeršanas, un viņš vienkārši savu potenciālu, kas viņš varēja būt, viņš nesasniedz. Ja var, varētu palikt šitiem pat, atveriet... Uh, Ielieciet atzīmi tajā pirmā korintiešiem. Jāņem evaņģēlijas 17. nodaļa. 18. pāns. Kāds ir tavs mērķis šeit uz pasaules? Pacel roku, tu uzskati sev pa kristieti. Kāds ir mērķis? Kā, ar kādu mērķi Dievs tevi sūd, sūtīs? Kāds ir tavs mērķis šeit uz pasaules? Būt šeit kuldīgā. Man šitas norauj un, tā sakot. Šis pāns. Tāpat kā tu man esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Tāpat kā tēvs tu mani, ja es saku, sūtīju pasaulē. Tādā pašā mērogā es sūtu viņus. Kas ir viņi? Viņš lūdz par mums tajā laizē. Mēs. Mums kā draudzēji ir potenciāls, kurš mums ir jāsasniedz. Mēs esam tālu no tā. Un man nav bail to teikt. Kā draudzēji, kāpēc Dievs radīja šo draudzu šai pilsētā? Kāpēc? Mums tev kā kristietim ir mēķis, kā Dievs sūtīja Kristu. Par to var daudz runāt kādā veidā, ja, bet, bet tas potenciāls ir mums būt Dievrokās, kā Jēzus bija Dievrokās. Mums ir apsolīta zem. Tik draudz draudzes, kuras nesasniedz savu potenciālu. Un galvenokārt, ja tā paskatās, kuras izšķirās, šķeļās, plosās ārdās, arī mūsu vidū lietas, kas ir notikuši, mums liecina, ka viena no piecām lietām mājo bagātīgi, vai nu viss piecas, vai viena no piecām mājo bagātīgi viņu vidū. Es uh, biju, esot ASV tādu vienu ielikšu. Iesim apakaļ uz 1. korintiešiem 10. nodaļu. Um, pārmaiņas, es lasīju, es, es, man bija, es biju ASV, man bija iespēja redzēt nu, vienu ļoti dārgu DVD kursu, man iedeva vienkārši noskatīties nu, par līderiem, par, ap, nu, par, par līderiem, par to, par vadītājiem, garīgiem vadītājiem, kas kā un ko. Un pirmo lietu, ko tas, tas uh, lektors teica, viņš šeit, uh, ka pirmā lieta, kas līderim jāsaprot, ir jāmāk atzi, ap, appazīt krīzi. Jo viņš saka, nekad nekādas pārmaiņas tavā dzīvē neatnāks, kamēr tu neapzinies, kad ir beig, kad ir, ja tu, kad ir kritiski, kad ir viss. Manuprāt, kā ārstiem arī neviens cilvēks nepievērsīs uzmanību arī kā, ko ārsts saka, kamēr viņš neapzinās, ka ja viņš nemainīs kaut ko savā dzīvē, viņš nomirs. Un punkts, ārstiem dažreiz ir jāpasaka patiesība, pareizi nemaldos, ja tu nemainīsi savu dzīvi, ja tu nemainīsi savu, tu nomirs. Kā tu tā drīkst teikt? Nu tā ir. Tāpēc patiesība atziņa par to, ka nav viss kārtībā, kad ir īstenībā, kad, ir, kad ja šis nemainīsies, es aiziešu pa pieskaru, tā atziņa, tā krīze, tā trauksme, tā ir galvenā lieta, kas mums ir jāiemācās kā līderiem viņš šeit. Un tas runāja par to trauksmi, par to krīzi, ka apzināties, vai kāda no šīm lietām no manā dzīvē, vai kāda no šīm lietām no mūsu dzīvēs, draudzē, lai nav, tā krīze, tai, krit, tai, kritam, tai trauksmē mums ir jābūt. Un tāpēc es gribu iedrošināt jūs, neņemiet šo vārdu tikai šeit svētdienā, bet meditējam, tas ir tā tad domājam, ja, par šīm lietām. Es iedrošinu tevi turpmākās dienas domājam. Un ātri es iziešu, kas tad ir tās? Tad, tad iekārs, ja mēs teicām, iekāra, alkalpība, netiklība, dievu kārdināšana un kurnēšana. Iekāra. Un šī iekāra, sap citu, nav uh, seksuāla rakstura vispār. Šī iekāra ir apmierināt sevi uz Dievu vai citu cilvēku rēķinu. Tātad būt apņemtam, apņemtam ar to, ko miesa vēlas. Izpatikšana miesā, egoisms, uh, mankārība. Tātad, uh, redziet, jo mīlestība ir došana. Un iekāra ir tikai visa par iegūšanu, ko es sev varu vairāk iegūt, sev, sev, sev, sev, sev. sev. Dievs ar savu mīlestību ir citi. Un uh, iekāres ir, uh, jo redziet par Izraelu, tēži, ja mēs ņemam Izraelu, viņi bija izgājuši no Ēģiptes, bet Ēģiptes mantas un tā kāre viņiem bija sirdī līdzi. Un visu laiku viņi neredzēja, uz kurien Dievs viņu vēd, visu laiku skatījās, o, tur bija gaļa, tur bija fantastiski. Viņi bija aizmirsuši, ka viņi bija verdzībā. Un viņi vienkārši iekāroja tās lietas. iekārs, vai mūsu vidū nemājo iekārs, vai manā sirdī nemājo iekārs. Vai nav tā, ka es, es nodevēšu, lai tik iegūtu vairāk mantas, lai es vairāk savu izpatiktu, lai es vairāk, lai būtu man, man, man, man, man, tikai es, es, es. Arī, starp citu, par laulības potenciālu. Katrs individuāls laulības potenciāls. Šīs lietas viens no tām, kas nogalina <laughs> to iespēju sasniegt to iekāri. Vīrs grib tikai, vīrs grib mašīnu labāko, vai es nezinu, tikai un pēc tā tik dzenās. Elku kalpība. Elku kalpība ir tā. Man patīk tā definīcija. Mums pašiem izveidota vērtības sistēma, kur kaut kas ir vairāk vērts nekā Dievs. Lieta, cilvēks, hobijs. Viena no lietām, izvērtējot sev, es esmu atmetis tēvenetu. Smieklīgi. Bet no rīta, lai tā vietā, lai lasītu Dievu vārdu, es lasīju tēvenetu. Tas bija pirms ASV. Un ko tu gribi sagaidīt? Pirmās piecas rindas, viens nogalināts, nobraukts. Tu pasties. Kā vīriešiem arī, neesiet, neesiet uh, viegliprātīgi. Tur ir tik daudz āķi, kas vēl iekšā uz seksuāliem kārdinājumiem. Vienkārši pilns. Katrā reizē, kad tu atver, tur, no, nu, nu, es jau to nelasu, tiešām. Bildes provocējoši, kas ieliek tavā prātā to, to izaicinājumu, to domu. Hmm, pamēģināt. Facebooks Un ja mēs uzdodam jautājumu, redziet, Dievu vārds, es teicu, un draudz, draudz sapulcē, mums Dievu vārds ir tas ūdens, kas mums ir jālieto, lai mēs mazgātos. Mēs esam pestīti, mēs to nedaram dēļ tā, lai mēs kļūtu pestīti. Bet Dievu vārds ir regulāri jālas. Un ja mēs pasakam, nē, man nav laika, tiešām nav laika. Ja Dievs uzdod to jautājumu, tev nav laika, paskaties, vai tu nelast Facebook vai TVNet vai vēl kaut ko tā vietā, lai tu pavadītu kaut 5 vai 10 minūtes ar Dievu. Tātad vai tavā vērtības, vērtības sistēmā vai manā vērtības sistēmā kaut kas nav vērtīgāks nekā Dievs? Jeb kas, kas mums vairāk nozīmē nekā Dievs, par Dievu. Zināt, ka arī bērni var kļūt par alkiem. Bērns vēlās šodien iet uz McDonald's, nevis uz draudz. Mēs paklausīsim. Vai vienalga, nu ir tāda gadījuma, ja, nu McDonald's šeit nav, bet vienalga, ka, ka, ka bērna vēlme paliek pat galvenā, pat par to, kas mums aicinājums vienkārši pašiem būt. Arī tā var būt. Vāra, prestižs, izglītība, nauda, biznesa, reliģija, popularitāte, egoisms, viss, tās visas lietas var kļūt par elkiem. Ja mēs tās lietas ieliekam kā pirmo vietu, mūsu vērtības sistēma izveidojas tāda, ka tam ir lielāka vērtība nekā Dieva lietas. Uh, Trešā lieta ir netiklība. Un tie, tas ir seksuālai grēki jebkurā veidā, jebkurā veidā, jebkurā formā seksuāla grēka. Un šeit tiek pieminēts, kad tiek runāts, viņš tiek pieminēts no 4. mūzes 25. nodaļas no 1. līdz 18. pantam, izlasiet pēc tam, bet tur bija netiklība, kas iz, izcēlās. Izraela vadītāji, līderi gāja pie moābiešu sievām, pie prostitūtām. Vēl viens pat atved uz teltu, uz, uz to vietu, kur viņi visi mājoja. E, un to atklāt vienkārši darīja. Laulības pārkāpšana, seks pirms laulībām, pornogrāfija, homoseksualitāte. Ja godīgi tā ir tāda sērga, kas norīja ļoti daudz ģimenes, biznesas, vīrus. Paskatieties kaut vai cik prezidenti, politiķi, mūziķi, cik nav vienkārši nogrimuši šajā šo grēku dēļ. Dievu kārdināšana, ceturtā lieta. Tas, kas tas ir vai kā tas ir, es domāju, um, domājiet vienkārši, vai pārbaudiet paši. Redziet, nu, es nesaku tagad plašāk tur izstudēt, kas tas ir, bet tās lietas ir galvenās, kas neizlika. Diev, nu, kas, kas atturē viņas no ieiešanas tajā potenciālā. Dievu kārdināšana. Pieprasīt no Dieva, lai viņš kaut ko dara, kas ir pretēji viņa gribai vai pret viņa raksturu. dzīvot uh, kopā, gulēt kopā pirms laulībām un tad prasīt, lai Dievs svētī to laulību, ir Dieva kārdināšana. Zakt nodokļus biznesa vadītājiem un teikt, lai lūk, lai Dievs svētī to biznesu, ir Dieva kārdināšana. Lūk, lai Dievs svētī kaut ko, kas jau ir Dieva vārdā pateiks, ka tas nevar tikt svētīts, tā ir Dieva kārdināšana, Dievs svētī šo. Tu jau man mīli, <laughs> Atcerieties par kārdināšanu, apstādieties to stāstu, kad sātans nāca Jēzus kārdināt. Viņš teica, kad, tieši tad, kad viņš teica, kad ā, nu ir jau rakstīts, ka tev eņģeļs sargās un ka tev nevien kāju tu nepiedodies, uzkāp augšā un nolic lejā. Nu nolic lejā tagad, tev taču Dievs sargās. Tad izprovocēt Dievu uz kaut ko, kas ir pret viņu raksturu. Lūk Dievam kaut ko darīt, kas ir pret viņu grib. Tā ir Dieva kārdināšana. dzīvot tiešā nepaklausībā un domāt un sagaidīt, ka Dievs svētīs. Tu nevar dzīvot grēkā un domāt, ka tev būs svētīta dzīve. Tu nevar. Un viss. Un kurnēšana. Pirmā korintiešiem interesanti. Pirmā korintiešiem 5.11 kurnēšana, tas pats vārds, kas šeit ir kurnēšana, tiek nosaukt vispār latviešu valodā par zaimotāju. Wow. Ja es kurnu, tad es zaimoju? Kurnēšana kāda? Tā ir ne negatīva pasludināšana, var teikt. Tā ir, uh, tā ir vainu meklēšana, kritizēšana, apvainošana. Un šeit, kad tiek stāstīts par kurnēšanu, interesanti, kad tiek pieminēts stāsts par čūsku, par čūskām, no, nu, kad Izraela tauta tiek sakosta čūskām. Un čūska, kas ir čūska? Sātans. Un uh, es esmu uzdevusi sev, es, esmu, es uzdrīkstēju uzdot jautājumu, vai manā dzīvē nevalda čūskas un nav man sakoduši tā inde, tā, tas sātans, tas me, veids, tas sātans, kā sātans darbojas. Vai tas nav tikai tāpēc, ka es kurnu? Man nav tas, man nav šitas, tas nav. Un ja paskaties uz dzīvēm, kas kurnu visu laiku uz kurnu, viņa dzīvēs nav svētība. <laughs> viņa dzīvēs nav svētība. Nav svētība. Un kurnēšana, man liekas, tas ir tas arī, kas mums ir... Uh, Es nezinu, tā ir viena no tām lietām, ko es sev pieķeru bieži, ko es sev vainu meklēšanu, ja. Tas, kā Izraela tautieši darīja, viņi gāja, viņi saka, man te nav ūdens, man te nav tas, man te nav tas. Tur bija Eģiptē bija labāk, ja, Dievam pieprasīja, tas ir kurnē, visu laiku būt neapmierinātam ar kaut ko. Un tas bija viens no iemesliem arī, kāpēc Izraela tauta neiegāja absolītā zemē. Un kāds ir izcinājums? Kāds ir izcinājums? Nožēlot. Aizgriezt muguru. Un pagriezt savu vāju pret Kristu. Pieraksti, ja tu raksti, visa problēma sakņa, kāda no šīm lietām tavā dzīvē mājo. Vai, es uzdrīkstos arī teikt, ja mūsu draudzē šeit kuldīgāši, kāda no šīm lietām mājo ir viena tikai viena problēma. Mūsu skatiens nav uz Jēzu. Tavs skatiens nav uz Jēzu. Uz kādām citām lietām. Tavs fokus, tava, tava uzmanība nav uz Jēzu. Atveriet ebriem vēstuli 12 nodaļu. Tāpēc tad arī, kur ap mums ir apkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdam visu smagumu grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krust ir pacietis, par kaunu nebēdādams ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Pagriezt muguru tām visām lietām, un tam ir vajadzīga liela drosme. Tam ir vajadzīga liela drosme lai kādas lietas iespējams, kas ir tik pastāvīgas mūsu dzīvē, ka šīs no tām piecām lietām, kādas lietas, ko mēs darām, iespējams, ir tik pastāvīgas, tik nauda nav, tik, tik grūti ir atstāt tās, tam būs vajadzīga liela drosme. No kurienes nāk drosme? Jozo grāmatā. Drosme tiek pateikt, no kurienes nāk drosme. visas vietas, kur jūs, esat, jūs savu kāju pēdas liksiet, es jums esmu devis, kā es to esmu mūzam solījis. No tūkstneša, no Libanona apgala līdz pat lielai upē, pirmā nodaļa Jozu grāmata. Līdz Eifrats upē, visa hetieša zeme līdz lielajai jūrai pret saules riet tās, lai ir jūs robežs. Neliens, lai tavā dzīvē, dzīves laikā nav spējīgs turēties pretī, kā es esmu bijis ar mūs, tāpēc es būšu ar tevi. Es tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu. Esi stiprs un drošsirdīgs jo tev būs šai tautai jāsadal zem par mantojumu, ko es ar zvērstu esmu apsolījis dot viņu tēviem. Es esmu stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mūzes, mums, mums, Mūzes mans kalps tev ir pavēlījis. Nenovērsies no tā, ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur tu vien, kur tu vien ies. Lai tava muta nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies un tev, tad tev laimēsies vai es neesmu tev pavēlējis, es esmu stiprs un drošsirdīgs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Dievs būs ar tevi, ja tu pieņem lēmumu atmest tās lietas no savas dzīves. Dievs būs tavs palīgs. Viņš saka, es būšu visur, kur tu ies. Neviens tev nespēj stāties pretī. Arī tas grēks nespēs tev stāties pretī un nogāst tev. Tas, kur tu tagad iespējams praktizē. <laughs> Kādu no tām piecām lietām nespēs tev stāties pretī. Un tikai vienu lietu Dievs liek praktiski darīt. Domāt dienu un nakti par viņu vārdu. Tā tad, par bauslību, cik saka desmit baušu, es jums iesaku, dariet tā, tas, ko es daru. Dievu vārdā vienkārši esiet. Lasiet to, kas jūs, ko jūs zinat, lasiet jauno derību, Lasiet psalmus, lasiet psalmam, psalmam pamācības, lasiet praviešus, lasiet un domājiet līdzi, ko tur kas saka. Un domājiet, un, un no tā nāk drosme, kad Dievi klātbūtne tavā dzīvē. <laughs> Tu būsi drosmīgs. Un liela drosme ir vajadzīga, lai atmest kādas lietas. Liela drosme ir vajadzīga, lai iet un lūgt piedošanu. Liela drosme ir vajadzīga, lai pateikt, nē, manā dzīvē šīs lietas nevaldīs. Un ja mēs tikai pieņemam lēmumu, Mēs tikai pieņemam lēmumu. Dievs ar visu debesu valstību, ar visu debesu spēku ir tev klāt, lai palīdzētu mainīt tās lietas. Un maiņas, izmaiņas ir iespējams. Amen. Šīs piecas lietas es gribu atstāt, un es ļoti nevēlos, es ļoti nevēlētos, lai šis vārds vienkārši paliek šajā svētdienā. Jo tas šīs lietas mani maina pamatīgi. Un uh, es var, vai, vai es varu pateikt, ka es esmu pilnībā viss sakārtojis, viss ir labi, es uzskatu, ka nē, un ļoti tā vēl nē. Bet vismaz pamata principu. Es domāju, es filtrēju sev vai kādu no šīm piecām lietām, jo es apzinos, ja kādu no šīm piecām lietām manā dzīvē valdīs, es nebūšu, es nesasniegšu savu potenciālu. Es gribu būt svēts, es gribu būt šķīsts, vīrs, vīrietis, es gribu būt labs, bērnu tēvs, es gribu būt labs, dievbijīgs vīrs, pazemīgs, lēmprātīgs, es gribu būt svēts. Tā ir mana vēlme, es gribu sasniegt to potenciālu, ko Dievs mani paredzējis. Es gribu sasniegt to. Un tāpēc, lai kas arī tas būtu, es negribu, lai kas man būtu jādara, es esmu teicis Dievam, lai ko tas man prasīt, es negribu šīs piecas lietas savā dzīvē. Un ja tas nebūtu iespējams, vai Dievs to mums liek darīt? Nē bet mums tas ir iespējams. Mums ir iespējams. Amen? Vienkārši ir jāsaņem drosmi un kādas lietas ir jāizdzen, jāizmet. Atversim vēl noslēdzot 1. korintiešiem 5. nodaļu. Tā, pagaidiet, pirmā kor, korintiešiem, es esmu romiešiem. Pirmā korintiešiem piekto nodaļa. Devītā, devītais pants. Es jums rakstīju savā vēstulē, lai nebiedrojoties ar netikļiem. Es nedomāju vispār ar šīs pasaules netiklījiem, vai mantraušiem, vai laupītājiem, vai alkokalpiem, kalpiem, tad jau jums vajadzētu aiziet no šīs pasaules. Bet es jums rakstīju, jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par brāli, bet patiesībā ir netikls vai mantrausis vai elku pielūdzējs vai zaimotājs vai dzērājs vai lopītājs, ar tādu jums nebūs kopā pat neēst. Kāda man daļa tos tiesāt, kas ārā, vai jums nav, jā, vai jums nav jātiesā tie, kas iekšā, tos, kas ārā Dievs sodīs. Un es gribu pateikt šos vārdus noslēdzot, izmetiet ārā ļauno no savas vidus. Amen. Es gribētu redzēt, ka mēs kā draudz ieejam potenciāli, kas mums ir. Vai es tagad dzīvoju depresijā, nomāks, ka mums kaut kas nav? Nē, es skatos uz priekšu. Amen. Es gribu redzēt, ka mēs visi fokusējamies uz Jēzi. Ir kādas lietas, kas mums traucē, un ka mēs arī uzdrūkst, uzdrīkstamies Dievam uzdot jautājumus tādus konkrēts. Dievs, vai šī lieta ir no Tevs vai nav? Vai mums to vajag? Uh, Es iedrošinu tev turpmākās dienas piesēdies kādā brīdī un uzdod jautājumu, pa ko tev vienmēr bijis šaubas Dievam prasīt tā īsti. Vai šis ir no Dieva, vai šis nav no Vai Dievs, tu gribi, lai šis ir manā dzīvē, vai tomēr tu negribi? Es esmu tā darījis, un tas ienes svētību. Es ienes svētību. Uzdrīkstēties, Dievs lūdzu. Un es gribu ļaunumu no savas vidus, no savas ģimenes, no savu vidus. Es gribu savā raksturā ļaunumu izmest ārā. Es gribu, es gribu redzēt izmaiņas savā dzīvē, un es jau tās redzu. Un kā pamats ir bijis šīs piecas lietas, jo šīs piecas lietas es neizdomāju, es viņas nesaskatīju. Tas bija kāds dievvīrs, kas pateica, tā, manā dzīvē ierunāja. Ja tu neizskaudīsi šīs lietas no dzīvēm, tu varēsi, te jau nav runa par, par, par mūžīgo dzīvību, saprotat? Es nerunāju par pestīšanu šeit, par to, ko tu vari sasniegt kā dievvīrs, kā dievsievu, savu potenciālu, mūsu kā draudz potenciālu sasniegt mēs būsim, viss jau, viss var notikt. Bet izmest ļaunumu no savu vidas. Un arī es gribu teikt arī, ka ļaunākais, ko tu vari teikt, ko tu varētu darīt, sliktākais no visām iespējām, ko var darīt ar grēku. Jo grēku Dievs nekad nedeva citu iespēju, kā nožēlot. Angliski repent. Tas ir aizgriezt savu muguru vispār, pagriezt savu muguru. Un es, man patīk tā muguras pagriešana no grēku, un es uzskatu, ka ne tikai muguru jāpagriež grēku, bet jāpagriež arī acis un redzējums uz Jēzu. Amen? Jo tā jau ir tā sākana, ka kaut kur tu esi pavies savu uzmanību no Dieva, no, no Jēzus, no viņa, un tad ienāk visas tās lietas. Un tas, lai atgrieztos, jāpagriež gan mugura, gan acis uz Jēzu, muguru pret grēku un, un acis pret Jēzu. Jo ja tavs acis un tavs skatījis bijis uz grēku, tad visticamāk muguri bijusi pret Dievu. Un ne jau, kad Dievs ir tev atstums, viņš vienmēr tev mīl, bet tu no viņa aizēji. Un Dievs nedod citu iespēju, kā nožēlot. Nevis, grēks nav nevis problēma vai, vai cīņas, grēks ir grēks. <laughs> grēks ir grēks, grieķu valdā tas ir grēks. Ebreju valdā tas ir grēks, tas ir nepaklausība Dievam. Un nedomājam mēs, ne tu, ne es, nedomājam, ja mēs dzīvosim tajā nepaklausībā, ka mēs iemantosim Dieva svētības. Tas ir kā? Kā to darīt? <laughs> Savā prātā, savā domā savās domās, vienkārši domā un cel viņu augšā. Kungs, Jēzus, mums tu esi vajadzīgs. Jebkurā situācijā, Dievs, kas nav kārtībā, Dievs, iespējams, mēs pat neapzināmies. Ir lietas, kas mēs neapzināmies, ko mēs pat neapzināmies, Tēvs. visās lietās, ka mēs varētu uzdrīkstēties, uzdot sev jautājumu, kungs, vai šī lieta, vai tā lieta, vai man nav miers par to, vai man to darīt, vai, vai, vai, tā, vai tas ir tev pieņemam, Dievs. Ka mēs varētu saņemties drosmi tavā klātbūtnē, Dievs. Drosmi, kas nāk ar laiku, kas tiek pavadīts tavā vārdā, drosmi, kas nāk no tavas klātbūtnes, no taviem apsolījumiem, Dievs. Dievs Es, ka mēs saņemtos drosmi un iztumt visas lietas, kas nav no Tevs, ir tīpaši kāda no šīm piecām lietām. Mums, ka Tu mums dod vīrs un sievas šeit, ka Tu mūs veidot pat tādiem, kas spēj valdīt savu mēlu. Ja tas arī, Dievs, ir ienes ļoti lielu postu, Dievs. Ļoti lielu postu mūsu mēles, var mūsu mutes, var ienest mūsu dzīvēs, Dievs. Un es lūdzu, ka mūsu rakstur būtu satverts, sargāti, Dievs. Mm tādā ziņā iegrožot, Dievs, ka nebūtu brīvi, ka mēs vienkārši runājam, kas nāk ārā, Dievs. Jeb kāda seksuāla grēka, Dievs, ka tie tikt izskaust no mūsu vidas, no manas dzīves, jeb kuri, Dievs, jeb kas. Dievs, es lūdzu arī par jeb kādu elku kalpību, Dievs, ka nekas manā dzīvē nebūtu svarīgāks kā Tu. Ka Tu būtu tas tēls, tas, tas attēls, ko es pielūdzu, Dievs. Kungs, es lūdzu arī Dievs, ka nebūtu tā, ka mēs Tev kārdinam, Slūdz, Dievs, ka mēs Tev nekārdināt nevienā brīdī, Dievs. Mums mēs nesagaidīt no Tevs kaut ko, ko Tu jau esi teicis savā vārdā, ka Tu nedar tā, <laughs> ka Tu nerīkojies tā. Es lūdzu, Dievs, kungs, ka mums arī iekārs nevaldīt mūsu dzīvēs, ka mums pietikt, kā tu sāk, Dievs, ka Dieva bijība ar, ar, ar, ar apmierināšanu, kad mēs esam apmierināti ar visu, kas mums ir, ka tajā ir liels ieguvums, Dievs ka mums nav jādzer, ja mums kaut kas trūks vai nav, Dievs, ka mēs esam priecīgi un pateicīgi par to, kas mums ir, Dievs, ka mēs redzam to, ko Tu esi Dievs, nevis to, kas mums visu laiku nav, ka mēs domājam, ka kaut kādas lietas mums spēs nienest to apmierinājumu vai Dievs vai, vai, vai piepildījumu, Dievs, tā nav. Ne zelts, ne sudrabs, ne mašīnas, ne mājas, Dievs, tās visas lietas nekad nespēja ienest patiesu apmierinājumu. Vienīgi Tu spēji patiesu mūs apmierināt, mūs piepildīt, Dievs. Es Tev pateicos par to, Jēzus. Es lūdzu, Dievs, lai šīs lietas gan mūsu cilvēku dzīvēs, lai turpmākās dienas, Dievs, lai svētais gars es lūdzu šajā brīdī, lai turpmākās dienas, Kungs Jēzu, Tu uzrunāt katru vienu no mums. Ka mēs uzdrīkstētos pateikt nē un pateikt jā Tev, nē grēkam. Lūdzu, Dievs. Lūdzu, par mūsu draudz, Dievs, es lūdzu, ka Tu mūs vest potenciālā tajā, kurā Tu mūs esi radījis un veidojis, Dievs, ka mēs pieaugt un sasniegt to, ko to mērķi, kur Tu mums esi uzlicis, Dievs. Mēs, Dievs, mēs apzināmies, ka mums vēl tāls ceļš ejams, Dievs, bet mēs vēlamies un es vēlos, Dievs, piedzīvot to potenciālu, to vietu, kurā mēs esam aicināti, ka mēs tajā tik piepildīt, Dievs. Paldies Tev, Tēvs. Katrs vārds, kas tik pateicis liekas, lūdzu, paņem nost, lai tikai vienīgi Tavs gars mājo šeit un Tavu patiesību, Dievs. Jēzus Kristus vārdā. Amen.